פרק ל"ז: אף לזאת יחרד ליבי וייתר ממקומו, שמעו שמוע ברוגז קולו, והגה מפיו יצא. תחת כל השמיים ישרהו, ואורו על כנפות הארץ. אחריו ישאג קול, ירעם בקול גאונו, ולא יעכבם כי יישמע קולו. ירעם אל בקולו נפלאות עושה גדולות ולא נדע. כי לשלג יאמר הווה ארץ וגשם, מטר וגשם מטרות עוזו. ביד כל אדם יחתום, לדעת כל אנשי מעשהו. ותבוא חיה ומוארב, ובמעונותיה תשכון. מן החדר תבוא סופה, וממזרים קרה. מן נשמת אל ייתן קרח, ורוחב מים במוצק. אף ברי יטריח אב, יפיץ ענן אורו, והוא מסיבות מתהפך בתחבולותיו לפועלם, כל אשר יצבם על פני תבל ארצה. אם לשבט אם לארצו, אם לחסד ימציאהו. האזינה זאת איוב, עמוד והתבונן נפלאות אל. התדע בשום אלוה עליהם, והופיע אור עננו? התדע על מפלסעיו מפלאות תמים דעים, אשר בגדיך חמים, בהשקיט ארץ מדרום, תרקיע עמו לשחקים, חזקים כראי מוצק. הודיענו מה נאמר לו, לא נערוך מפני חושך. היסופר לו לא כי אדבר, אם אמר איש כי יבולע, ועתה לא ראו אור, בהיר הוא בשחקים, ורוח עבירה ותטהרם. מצפון זהב יאטה, על אלוה נורא הוד. שדי לו לא מצנוהו שגיא כוח, ומשפט ורוב צדקה לא יענה. לכן יראוהו אנשים, לא יראה כל חכמי לב.